Felicio cae misero, ceha fabelo. En camparo vivis foie du fratoi. Unu el ili estis ricega bien posedanto, la alia tute malericia sen bienulo. Unu nocte la malericiulo postenis sur postricolta campo de sia ricia frato, gardante gren fascoin. Subite li equidis hele vestitan virinon. Sci levadis spicoin, ciui postrestis sur la stopleio, cae almetadis ilin alla lagren amassoi. La gardanto haltigis shin, cae demandis, quiu si estas, cae cion ja citie si faras. Felicio de via frato mi estas, si respondis. Mi collectas perdita in spicoin, porce li havu plian ricolton. Nu bone, diris la malericiulo contentigita. Sed, ciu vene stias, cie trovigas mia felicio? Oriente, rediris la blanc vestulino concise, cae mal aperis. Tiam la malericiulo ec decidis iri en la mondon por serci sian felicion, cae i li tuis sin pretigis por la intenzon efectivigi sed ciam li frumatene estis for la sonta sian heimon, de malantau la bacforno el saltis grisa malgrasa estagio, ciu ecploris, cae insiste petis, che li prenus sin cune. Sed ciu vi estas? demandis la malericiulo surprizita. Nu, via misero ja! Ha, tieldo! Vin mi devas jacun preni! diris la malericulo sagace, sed vi estas tre malforta lau vide, cae la voyaggio tro long daura. Rigardu, jen malplena botelo, cae faru vin tute eta, cae en igiu, tiel mi povos vin cun porti. Misero volonte obeis al lia consilo, sed tui ciam si en boteligis, la malriciulo firme stopis la botelon, porque sine povu el rampi, posteli ec iris, cae veninte al marceio, li la botelon en jetis. Tia maniere se ni cinte de misero, li daurigis sian voyagion orienten, gis li venis al granda urbo. Long daure li estis vaganta tra la stratoi, cae demandanta tie, cae citie, ciu iune emas dungilin, por ia ain laboro. Sed vana estis lia clopodo, nur post longa zorgumado, ciam li prescau mal esperis iam pro de la familio, li tamen successis trovi signoron, ciu emis dungilin por fossi celon en sia domo. Salairon vine ricevos, diris la signoro, sed compense, cion vi trovos fossante? tio estu via posedajo. La malericulo consentis pri la propono, cae sen procraste ecis la laboron. Post nelonga tempo, fosante, li trovis bulon da oro. Laula interconsento, gi appartenis al li. Tamen li donis duonon al la mastro, cae daurigis la fossadon. Quelcain tagoin poste li malcovris feran pordon, Gin malferminte li venis en subterejon, kie trovigis ega amaso da malsam specai valorajoi. Surprizite li cion rigardis, cae suspectis, che li sonjas, sed subiteli li audis obtusan vocion, kiu el iris el shrancocesto, staranta en angulo. El lasu min, mia mastro, ho, el lasu min! le levis do la fermo tabulon, cae vidu, el interno de la cesto, el saltis charma, blanc vestita iunulino, riverensis al li renconte, cae diris cun afabla rideto. Dancon pro la liberigo, ciu vi estas? demandis li ravita. Ia via felicio, tiom long daure serciata, cae nun fin fine trovita, egde hodiau, me ciam restados ce vi, cae ce via familio, ienon dirinte, si malvidigis. Compreneble, la trovinto tre eg giois, de noveli interdividis egal parte cun sia dungito, sed malgraue restis ala litiom, che li farigis ega ricciulo. Acetinte domon, li vivis tie cun siai familianoi sen zorge, char de post tiam lia posedajo de tago al tago ec pli multigis. Tamen neniam li forgesis sian pasintan miserstaton, cae cia pove subtenadis malriciuloin de sia novheima urbo. Unu tage, promenante tra la stratoi, li rencontis sian fraton, quiu tien venis negoza cele no li gioie conducis lin en sian domon, abunde regalis, cae multvorte racontis ciuin siain travivajoin. Ciel li foie rencontis la spico colectantinon sur lia campo, cia maniere, cae ciu loce li se igis de sia misero, cae cion pluan. Dum quelcai tagoi li gastigis lin malavare, donis alla li fine grandan monsumon, cae multe costain donatsoin por liai edzino, cae gefiloi, cae adiauis lin for fratece. Sed lia frato estis malbon cora, cae multe enviis al sia familiano lian bonfarton. Dum sia heimen voio li sencese meditis, Cia maniere revenigi miseron alla la feliciulo? Veninte al tiu loco, cie lia frato lausia diro en marcigis la botelon, fervore li exercis. Post longdaura clopodo, li fine tamen successis trovi la forgetitan botelon. Tui li elprenis gin, cae malstopis. Sam momente misero el saltis, cae rapide recrescinte antauliai oculoi, lezure ec dancis, cae flatelin circa bracumis assertante. Gis via morto mi restos alvi fidela pro la liberigo, egre hodiau mi ciam restados ce vi, cae ce via familio, cae neniam plu forlasos vin, cae tui si comforte exidis sur lia sciultru. Vane la malitsulo penis descuisin, vane cloporis sin parol convinci, che si iru al sia unua mastro. Nenia maniere li capablis sen igis sin je liberigita misero, nec vendisin, nec donaci, nec enterigi, nec dronigi, ciam si fixe sidis sur lia sultro. Cai vere, baldau li ancau spertis eficon de sia sindonemo. Sur voie atacis lin rabistoi, cae for rabis cion, cion li estis heimen veturiganta. Post ciam li helpe de almospetado fin fine reheimigis, anstata usia vieno, li trovis nur amasson da cindro, ciel post signon de incendio, cae ricoltajoin de sur liai campoi intertempe forflossigis subita inundo tiel ala la envieme ex riciulo restis nenio, crom misero, quiu lausia promesso fidele accompanis lin ciam estonte dum lia tuta vivo.